šta se to iza brda valja, šta se to u Božimu dešava. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, www.pauta.com Soba, put, vjernik. Naš izvor je izvor. حبيبي ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما Islamski su sveti džihad, džihad, 2011. Naš izvor je izvoljena. U ovoj novoj Buhari, u prijevodu isto, a i na arapskom piše Hamra, crvena. Aha. Boja da je poslanik Muhammed Ali Islam imao crveni obrtač. A čuo sam dosta ovako od braća da je crvena zabranjena. Već da može kao malo sa šarenom i tako. Pa me zanima točan dokaz da je crvena ovaj zabranjena. Baš hadith, I žuta, da, govori i za žuta. Prvo ćemo crvenu, pa onda žuta. Eto, ti crvenu već imaš. Malo ima neki bijeli tačkice. Jesam... Da li ovo nisu baš crvena, ili, jer neki govore šarena? يسأل لون أحمر ف يعني بدا عنده الآن يعني تشويش لأن هنالك الحديث في البخاري أن يعني القميص للرسول صلى الله عليه وسلم أو عباية كانت الحمراء وهنالك سمع بعض الدعاة يقولون أن منع أن الإنسان يلبس لباسه أحمر كامل فمن Evo samo dok, dok sad, crvenom bojom završim. هذه الغترة اللابسة أخونا ما كيف لونها؟ أوه شتو ن نش مسطلت نربتيزة شتو يستاوي أوكو راتا كويا يبويا هذه الغترة اللابسة أخونا والله غترة شتو إما كيف لونها؟ كويا بويا هو سرنا يعني أحمل نقطة لا لا Mada im se mi, ali utra mahi. Znači, kad mi kažemo, sad mi, jel kad kažemo, ovo je, opisivamo mi, jel kažemo jednu boju gruhnemo, pa, jel tako? Mi kažemo, ovo je crvena mahrama, jel tako? Ne kažemo sad crvena mahrama, ali znaš, ima tamo neke tačkica. Ono što prevladava, kažemo, jel tako? Jel tako kažemo? Kažemo. Jest. Jedan levno ahmat. Znači, onaj crvene boje. يعني تروح تشتري للدكان ما تقول له انطيني احمر منقط بابيض تقول له اعطيني غطره حمراء Znači kao još trgovinaš reći daj mi crvenu mahramu, ali obrat pažnju moraju biti tačkice po njoj i tako dalje. Dok ti kažeš daj mi tu crvenu mahramu. ولكن لو كان كلها أحمر كل كل كله أحمر ما في أي لون ثاني ماذا يسميها أيضا؟ آه أوس موليكا znači crvena boja, a ima neke tačkice. Dobro, znači da je ta sad marama potpuno crvena, nema ništa, ne, skroz ono 100% crvena. Kako ćemo je zvati? Ha? Ha? Crvena marama, je tako? Idan, لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأحمر يقصد الأحمر كله وحينما لبس حلة حمراء كانت مخططة كما يقول ابن حجر بلون آخر لكن pa agla muha Znači, poslanik Ali Salatu Osalam je znači zabranio da čovjek obje, obuči od glave do pete, što bi kazali, crvenu boju, ono baš crvenu, nema tačkica, nema ništa, a na džubetu poslanika Ali Salatu Osalam, znači, džube je bilo crvene boje koje je bilo, znači, još izvezeno sa drugim dodacima. Ne, džez pa e? je kelo. Aguta. Hadžija, diže samo treba Hadžija, rekli smo. Malo gledaš ovo što u Libiji događa, vjerovatno. Dobro, neću o tome. Ja bi rade, vidio sam kod braće da se malo bunimo oko ulaza u mjeseci da je Alpa u džamije ili neće zaradi tehijetu mjeseci. Jer kaže nije odih Indije do akšama se ne klanja na fila, Međutim, koliko sam slušao jednu noć na Paltaku, na put vjernika ovo, ja to se izuzima samo mesec, tamo sam možda, pa u, u haram, ali pa nije bitno u džamije, kad ulaziš tamo da možeš klanjati, međutim, ovim u kući ili nešto ovo, ovo nema klanjanja između i Kindije i Nafila i Akšama. U vez toga sam, jeli, dozvoljeno, znači ako je ovdje uđemo do prije akšama, da možemo klanjati. Dida riješio prije toga, neko me proglasio šehom, donio mi gorku kahvu. Ako to možemo prvo riješiti, pa onda evo. idemo do... Evo, Jer šef pije gorku kahvu. Pa neko me izgleda ovaj, stavio isto opakovanje. Evo, يسأل الأخ قلت لهم أولا يعني يعني نتخلص بمشكلتي أن يعني قهوتي يعني مرة فما أصبحت أنا شيخ شيخ يشغل ال... أنا <laughs> أريدها مرة أنا Ako riješi, onda će شي أما moći ići ما شاء الله يسأل الأخ عن تحية المسجد في أوقات منهية النوافل آه هي طبعا آه، النهي يأتي على الصلاة التي ليس لها سبب Znači, ova zabrana, kad se kaže da su znači, zabranjene određene znači, na file u određenim vremenima, ovo se znači, ovaj, odnosi znači, na nefile koje ovaj, ne odnosi na nefile koje imaju povod. <coughs> أنا أسأله الآن هو لو صلى دخل الكعبة بعد صلاة العصر وطاف بالبيت ما هي السنة التي بعد الطواف Evo kaže, sad će tebe še nešto pitat, dede će ti u šehove. Primjerak, ti si ušao u haramu Mekke. i tavafio se tavafio, to je prvo. Nakon toga, ovaj, a ikindijsko je u ikindijskom se vremenu. Šta se radi nakon tavafa? Manje se dva rekiata. Salje rekiata je. Iden la ju salli, jedna u aktu ne. Pa kao ćeš klanjati kada je to vrijeme koje je pokuđeno se klanja? Ne, ja, sam, ja sam razumio, samo kod neke braće, ja sam razumio. هو على الصواب هو يصلي ولكن باب يعني حتى أثبت له أنه إذا كان لها سبب تصلى طيب هذه الركعتان ركعة الطواف صلاها النبي وصلاها الصحابة وصلى وكانوا يطوفون في أوقات النهي ويصلونها فإذا بما أنها لها سبب فهي تصلى ولو كان في وقت النهي. ناتشي بس يرشدنا malo popravimo. Što ja rekao malo prije nešto drugo. Razumili ste vi ispravno, ja sam malo samo, znači, ove na file, znači, pored toga što se nalazimo u vremenu, znači, koji je pokuđen ili zabranjen za namaz, pošto one su, znači, ovaj, na file sa razlogom. Vezane su za nešto. Ušao se u mesđid, aha, ima sad, imaš razlog da poselamiš mesčit, kako to ide, obavi se tavaf, imaš sad potrebu da obaviš dva rekeata, a u vremenu su, znači, to se ovaj izuzima iz onih zabrana, jer je poslanik kada je salatu sram i ashabi tavafili u različitim vremenima i nakon tavafa bi uvijek, jel tako, klanjali dva rekeata. الآن مثلا وقت نهي بعد الفجر إلى أن تشرح فرسان الآن جد له أمر أن يسافر وهو متردد من السنة أن يصلي استخارة إيه. طيب ينتظر حتى تطلع الشمس تعالوا حتى يصلي الصغار ويسافر وهو الآن لازم يسافر أم يترك لا يصلي استخارة Ili evo mi smo sada, evo sad smo, sad smo u vremenu kad je ovaj, znači, zabranjeno klanjati. posle sabah do sunce, znači ne izađe. Sad jednom tebi ispane moraš negdje na put. Bitno, nešto, razumiješ, i odma moraš krenut, treba da klanjaš istihad, nakon si, dvomiš se, šta te čeka na putu, ovo, ono, trebaš klanjati istihadu, međutim, sad kažeš, op, sad ne mogu, moram čekati da sunce izađe, pa ću onda klanjati, jer sad sam u vremenu zabraniti očeka to vrijeme ili ćeš klanjati sad u ovoj zabrani ili, će, ili nećeš nikako klanjati staru krenut ćeš naput pa šta se desi po mom bi trebao klanjati a, po tvom jesam a i po našem bi trebao jeste je znači je pravosti hađija malo se kad našalimo ne bi, ne bi još ko zaspo ovaj kad, kad za, ja kažem predavljam često da dođe sebe odbranim, rekao braću, a ono budem umoran, ako ne zaspijem na predavanju, vi će se koristiti. Šta vam god kažem, uspjeh je samo ko... Ja sam jednom zaspao na radio na Abi, pa odreo zubima mikrofon, onda sjetio se gdje sam. Znači, klanjat ćeš tada dva rekeata iz Tihari i put putuje Latifaga. Zato što je ispravno, pa zato... Isto do Egindije, primjer, od Egindije do ovo. Samo znači, u Mesljede ili u Haram ili u Džamije, kad drugče ne. Znači, ovo što ti sada, malo ćemo te sad morati... U, u kuću, ovo, ovaj. uđem, ne ima toga. Ima istihada, ti ko će je klanio? Ne, ne, ne, mislio sam ja na ova dva regionata. Dobro. Te hijedam. Dobro. Jesmo razumijeli pitanje i odgovor. Dobro. Ja nisam razumio odgovore, je li je dozvoljeno sad? Molim? Ja nisam razumio odgovore, je li je sad dozvoljeno? Če te oprašam, tako mi povedaju, če ne boš sve znao, tako ti bom enko zaključio. Pet sem, ako da razumiješ dobro. Znači... Dozvoljeno je, dakle... Jeste, jeste, znači, kad to se znači ovaj, na file sa povodom. Drugo je kad, da vam naprije raz, znači, drugo je kad ti gledaš, joj, meni se nešto sad klanja, nešto mi se srce baš sad, idem sada proštene dvije kratke sure, Al-Bakara, Al-Imran, na jednom rekiatu, sura Tenha, Pintetenha. Daš, idem, baš mi se sad nešto klanja, e, tad ne mere, ako su u vaktu zabrana. Jer to ti znači možeš odgoditi, to nije ova, imaš drugi vid ibadeta, jel tako? Ali u ovom slučaju, znači, ušao se u mesiđi i sad čekaš, od, od Kindije do Akšama stojiš, ne smiješ sjest. Znaš, zikriš o stojeć, učiš Korano stojeć, Jel tako? Malo jel da? Ovo je vojna godina koja je za sve. Jeste, Allah je vaki. Šeha, šeha. Još sam se pitati. Posle, posle teše vode, iza ne ruku, ali na kolena još. Imam kakva predjeza. Mm. vidim u višeženstvu još niko ništa nije pitao. Vjerovatno to što ostalo zadnje. يسأل الأخ يعني رفع يدي ورجل يعني على التشهد هل ورد شيء؟ يعني يرفع يدي يعني لا لا يرفع يدي يعني وهو يريد أن يقوم من الصلاة نعم ورد أحيانا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الألباني في كتابه صفة صلاة النبي Znači ima i da je poslanik da sam ponekad misliš, znači kada je sjedio na, eto ja pa ustane treći rekijat. Jeste, ali još na kolena dizane ruke. Tek ono, Dobro, jeste, jeste. Isto tako ima, mi smo juče pričali, ovaj, da ima i između seđdi, znači, da se dižu ruke, i to ima u ovoj, u, u knjigi kod Albanija, šeha Albanija, znači, svojstvo poslanikovog namaza. Reci li? Radi se o tome da, znači, sprečavanje trudnoće da je potajno ubijanje djece. Koliko je ispravno? Kako? Sprečavanje trudnoće. Aha. Potajno ubijanje djece. هل في آه، حديث أن يعني منع ال- يعني ال- ال- حمل يعني قتل سرية كان الصحابة يعزلون على زمان النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم ولا يحدث العزل هو يعني تعلم تلف خارج <laughs> الفرج Kako ste imali postoje pitanje? sad ja povijeću odgovor. Kako? sprečavanje trudnoće, potajno ubijanje djece. Tablete misli šahi, jel? A? Sa tabletama i tako tim stvarima, jel? Ne, ne, evo, put pravog muslimanima poglavlja, pa piše hadlite. Znači, kad čovjek sprečava trudnoću, znači... Kaže on, ne zna da ima takva, da ima takva predaje. Ima, znači, put pravog muslimanu, znači, poglavlja odnosi. Uvođe da ide uh, fikitar, nađe muslim, da bi bekrađe zajedno. هذا الحديث يس فيديو kakva mu je اوتسينا ocjena šta حديث حديث أن يعني بمعنى يعني منع الحمل يعني آه، قتل السر قتل السرية طيب الصحابة إذا منعوا نساءهم من الحمل لأنه منع الحمل بأي طريقة كان تقذف في الخارج تشرب حبوب تضع لولب تضع مواد المهم ما يصير حمل فإذا الصحابة كانوا يمارسون القتل السر والنبي يشهد Znači, malo je, malo je kontradiktorno sa, sa onim što znamo, znači, poslanik da sam je znao i ovaj, e, kako su ashabi sami govorili, mi su se kaže čulo, a Kur'an je dolazio. Znači, ovaj, znao je poslanik da sam da se određeni ljudi, određeni ashabi čuvaju od djece zbog određenih znači razloga i nije to znači ovaj ukorio je kako sad znao je da se to dešava a vamo se naziva u hadisu da je to tajno ubijanje i tako dalje malo onako da treba vidjeti mislim da hadis tu i govori e, vezano za, za to uh -huh. E, kada se pita poslanica Allah poslanica, hoćemo li mi raz tako tako karantuje, to što biće kako Allah zredi znači, ovaj, e, to je bilo poznat kod ashaba da su se neki ashabi čuvali zbog određene okolnosti. Tako da, i on še kaže, nema smeti da čovjek zbog određenih razloga, znači, se u datom momentu čuva od djece. Na bilo koji način, znači, sad su načini, treba i, jel tako, ovaj, e, svaki analizirati. Ima taj prirodni način da čovjek, je tako, da ne objašnjavamo, to ne radi unutra, ostalo, znači za druge sad stvari, tableta i ostalo, to se onda ide na pitanje medicine, koliko je to, znači, štetno za insana i tako dalje. Šegno. Rec. Pošto je šeg, na početku, znači, posljedno pitanje u vezi sudnjega dana, znači od naših kraja smo čuli da ima predavanja od učenjaka da je Deđal već koliko je to istina, znači da li je to potvrđeno s Kur'anom, u stvari sunetom Allahog poslanika نحن تكلمنا عن علامات الساعة فسمعنا في بعض الدروس أن الدجال حي وله مكان فما لا يدري ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بصائف وهو ابن صياد وهو غلام من اليهود في المدينة اسمه صائف došao je muslimu da je poslanik Aslasan šuo od jednog Sajjada, to je bio dječak. Saif. Saif. Ibn Sajjad. Sajid ibn Sajjad. Sajjad. Znači, Sajid ibn Sajjad, to je bio jedan, znači, židovski dječak. Uh, سمع عن أمور عنده فأراد أن يتحقق منه فخرج هو وعمر بن الخطاب وأبو بكر وجملة من الصحابة إليه عند أطم من آطام اليهود الأطم هو الجدار القلاع يسموه أطم يعني جدار عالي يسموه أطم فكان هناك يلعب مع الصبي فخرج إليه يريد يتحقق من أمره Pa je poslanik da sam čuo da on ima e, određene, da kažemo, kod sebe informacije, da nešto priča. Pa je poslanik da sam sa grupama sahaba otišao do njegove kuće, gdje, a to se naziva po, po tim visokim ogradama, i zategao tamo da se on ovaj igra. فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه فضربه في ظهره هكذا فقال فالتفت إليه ابن صياد Pa mu je prišao poslanik sa sam s leđa i onako ga malo ovaj, udario po leđima, pa se ovaj dječak okrenuo prema sa فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد قال من أنا قال أنت رسول الأميين Pa je upitao poslanja samog dječaka, ko sam ja? Kaže, ti si poslanik nepismeni. ثم من سوء أدبه هذا ابن قال لي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال ومن أنا a od njegovog ružnog edebavoga dječaka, a onda on pitao, a ko sam ja? النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال ما ترى شو اللي تشوف يعني ماذا ترى في أمورك في الدنيا فقال أرى صادقا وكاذبا يعني يأتيني جن ويأتيني شيطان وهكذا يعني ألبس على أمري Pa mu je rekao poslanik kada sad sam, a šta ti, šta ti u stvari vidiš? Pa kaže, dolazi mi i džini i ljudi, ko je i dobar i ko nije dobar. قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدري ما خبأت لك يعني تدري أنا شو النظام لك يعني شو مخبي لك Pa mu kaže poslanik sam, a znaš li ovaj, šta ja krijem od tebe? فقال الدخ الجن الجن اللي عنده أراد أن يعرف ما في نفس النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعرف النبي كان يضمر في نفسه الدخان علامات القيام بالدخان فقال خبأ يعني كأن النبي يريد أن يقول له خبأت لك الدخان فالجن اللي عنده ما استطاع أن يعرف ما في نفس النبي عليه الصلاة والسلام لكن لقط بعض الكلمات فقال آه، هو ابن سعيد قال الدخ ولم يكملها قال الدخ عرفت كيف؟ Pa إيه، إيه. طيب، je rekao poslanik sam, znaš li ti šta ja krijem od tebe? Ovaj dječak je imao, znači, džina koji je tijelo da razotkrije šta to ima kod poslanika ali salatu selam što njemu nije ovaj poznato a poslanik sam je znači krije od njega taj duhan koji je najavljen da će doći pa je taj dječak pogledao u njega kaže duh nije mogao da do, do kraja čeka je duhan i tako dalje samo je govorio duh pa pala nabi alejhi ihsa ihsa لا تعدو قدرك يعني هذا مستواك يعني تبقى هكذا متردد اخسأ يعني فقال عمر بن الخطاب مرني يا رسول الله فلأقتله Pa mu je rekao poslanik sam, to je tvoj nivo. Znači, nemoj, nemoj se umišljati da ti nešto znaš, o, da ti možeš prodrijeti negdje. To je tvoj nivo, eto vidiš na kojem si nivou. A Omer je rekao, Allah, poslaniće, ako bi imao izuna, da ga, ha? <laughs> da ga sredi. srijedim. فعمر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر قال إن كان هو إن كان هو الدجال فلن تقدر عليه لأن من الذي يقتله عيسى بن مريم وإن لم يكن هو فلا فائدة في قتله يعني ستؤلب عينا لليهود ونحن ما نقص المشاكل يعني Pa kaže poslanik ali sad sam Omeru, Omere, ako ga pokušaš ubit, a on deđal, neš ga moći ubit. Zato što ga mora ubiti Isa ali salatu wasalam. A ako nije deđal, ako ga ubiješ, koju, kakvu korist imamo? Samo ćemo još više znači, naljuti židove, a to je bila faza, znači, kada su još uvijek muslimani pokušavali nekako da ojačaju, pa da onda se pravi sapu. Reci. Ovaj, sam nadovježen na ovo, imam još jedno pitanje. O, ja sam čitao u muslimu kad su ovi, ne znam baš hadis, tačno, kad su putovali, pa su naišli na ostrovo gdje se predstavlja neki kao deđava u opisu lanci, ovako ima. Sad. Ashari, kad su ime gara, kad su ime gara putoval pa su ideći isto geolonka na putovanju tamo, a nekom ostrovu su naišli na to. Je to sahi? Ekmil, ekmil ten mogu, ali... Na, na, na, na, na zano pa uvinen mogu. Ti polako, malo, mi ćemo doći do ostrova. Ko... Da nekam tmape. Da nekam tmape, lepo, ako ne bude, ja ni sahi, ne te isma, ali ne, ne, mogu, džiden muhim. Znači, ja sam samo ovaj... Lepo, džinu, إن كان برنامج بعد الظهر مثلا Kaže, ja sam, pošto ovo jako bitna tema, znaš, prije da ovako samo malo ovo spomenem, a da kad vraća budu budna i tako dalje, da o ovome malo zbiljnije progovorimo, zato što je ovo akajska stvar, je tako bitna? Pa, jer ako, ako znamo da je Djeđal, znači, najveće iskušenje, najveća fitna koja će se pojaviti prije sudnjega dana, onda ne treba ovako nagađati, znaš, ja, ima neki vamo hadis, ima vamo, trebamo znati to dobro, da jednostavno, znači, znamo se pripremiti za, za to iskušenje. فنقول مثل الجزيرة بعد الفاصل. Aha. Pa ćemo reći kao ona arapska televizija, ovaj, posle EPP-a, onda, jel, malo, posle pauze, onda ćemo to dobro pojasniti. a drugo ovo je znači šta kvari, a šta čisti srce. يسأل يعني شو الأشياء تفسد القلب والأشياء التي تنظف القلب خطبة كذلك لا سريعا يعني القلب وعاء Znači, srce je, da kažemo, posuda. وفيه أربع مصبات I znači to srce ima četiri znači ulaza. المصب الأول Prvo, prvi znači izvor je oko, zatim uho, jezik i mozak. فإذا صلحت هذه صلح القلب Pa ako ova četiri, znači, ovo grlo novo sil. <laughs> ako, znači, ova četiri organa ovaj, sačuvamo, budu u pravoj funkciji, srce će biti, znači, zdravo. Pogledaš u haram, to dijeli na srce. Da se mirte haramen, etara fi kalbi. Čuješ haram, to dijeli na srce. Kažeš jezikom, to dijeli na srce. إذا فكرت في حرام أثر في قلبك razmišljaš o haramu, to se ovaj odrazi na srce. فلازم تستأجر شركة دائما تنظف لك هذه المصبات حتى ما يفرق شيء. I zato trebaš imati, znači, ovaj, firmu koja će ono, znači, održavati ova četiri, znači, polja, da, da ti stalno jeste nekomu nalio neko, znači, stalno čisti, i nos, i uši, i oči, i jezik, kako ne bi uprljao, znači, tu glavnu posudu, gdje će kapat posle toga. Ono što ne valja. قل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. Reci, kaže i uho, i, i, i vid i srce, za sve će se to biti pitan. Jel vabe? <laughs> Od... Ovaj, ovi što se spominje, meni interesuje mi pet stvara, hrana, pretirano u hrani, znaš, pretirano spavanje. Dobro, jel tu ima udjela jezik? Znači, Kako nema? Šta meni, šta šalje ran tamo vam? Malo budite ovaj, imajte rahmeta i prema prema udjelci. إذا موعدنا حتى يعني نفيه بوعدي أنه بعد الظهر لو أردتم أن نبين الدجال وال... Inša Allah, še kaže, ako bude raspoloženje danas, negdje oko podne ili poslije podne, shodno našem programu, da će ovaj, govoriti o Deđalu i o svim tim, znači, detaljima koji, koji su nam sigurno bitni da ih znamo. Reci gornji ili donji ovako. Gornji. Aha. Može nam šejh koji nasiha dati kako da rodbine najširimo davu. Često nam kažu, vi samo pričate o vjeri, a mi nismo lovci da pričamo o lovu i tako. Znači neki ovako nasihata koji, na koji najbolji način. يقول الأخ كيف يعني كيف شو تنسى كيف ندعو الأقرباء لأن دائما لما نجلس معهم نتكلم عن الدين لسنا صيادين فنتكلم عن الصيد ف يعني ولكن في هذا الكلام ممكن في الأشياء ممكن نؤخرها وفي أشياء نقدمها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث قالوا كنا نعد كلامه على الأصابع Poslanik Aleslam kada bi pričao, kažu, mogli smo mu riječi na prste كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا اليوم الخطيب يتحدث ساعة تسأل المستمع ماذا قال في أول الخطبة يقول لك والله ما أدري في وسطها يقول لك والله ما أدري في آخرها يقول لك والله ما أدري لأن الكلام أنسى بعضه Pa puno znači priče ovaj, jedno se zaboravlja i dođe, pa pitaš čovjeka, ono što kod nas kažu, ovaj, o čemu je hođa pričao, kaj ne znam. Dobro je, kaj, dobro je vazio, o čemu je, a zašto? Odvolio čovjek svega namljio, je li tako? Pitao je, dobro, sa čim je počeo, kaže, ne znam, šta je u sredini govorio, ne znam, šta je, na, ali kaj dobro je vazio, stvarno, me sviđa. Znaš, pa hoće kazati, znači, pregledati što manje pričati u smislu, znači reci riječ, neka on tefsiri, pa ako vidiš da je mu tefsir neispravan, onda mu dodaj كان الصحابة يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولون النصيحة مخافة السأم يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينصح الصحابة دائما يرى الجو المناسب فينصح يخاف أن يسأموا من قوله وهو Pa kažu ashabi poslanika ali sratu sram je znači izbjegavao znači povremeno znači nije bio nije bio znači nije se opterećavao puno sa nasijatom da samo nasijati, nasijati, nasijati ovaj, nego je znači uzmao obzir što kažemo i vrijeme i okolnosti bojeći se da onaj koga savjetuješ u datom momentu možda nije pravo vrijeme pa da, znači, odbije taj nasijat, jer ovo se radi o poslaniku, ali salatu sram, ako odbije, to je belaj, je tako? Pa je ovdje pouka za nas. واعلم أنه أعظم نصيحة لأقاربك أن أنك تتمثل ما تؤمن به في عملك. Najbolji nasihat kojega možeš uputiti svojoj familiji jeste znači da ti pokažeš ovaj svoj islamijet. Da ne bude znači ovaj e, ranjavanja ili znači vrijeđanja ni. فإذا تمثلت ما تؤمن به كأنك تقول Jer ti kada se znači predržavaš onoga o čemu ti govoriš, što je znači tvoj govor, kao da si već rekao. لأنه إذا كنت كذلك أحبك الله Jer ako budeš tako, zavoljet će te Allah. وإذا أحب الله عبدا كما ورد في الحديث نادى جبريل A kad Allah zavoli svoga roba, onda zovne Allah subhanahu wa ta'ala Džibrila. وينادي جبريل لأنه رئيس الملائكة Zašto zove Džibrila? Zato što on, znači, predsjedavajući melekima. فيقول يا جبريل إني أحب فلانا A onda kaže o Džibrilu, ja sam zavolio točno groba. فيعمم على الملائكة أن الله يحب فلانا Pa onda Džibril obavijesti meleke da je Allah rešeno za, za, zavolio dotičnog groba. فيوضع له القبول في الأرض Pa se znači takvom čovjeku dadne da bude prihvaćen na zemlji. والقبول معناه أنك إذا رأيته هفت نفسك إليه Šta znači prihvaćen na zemlji? Znači kada vidiš tu dotičnu osobu, znači ne može ostati neprimjećena. Jednostavno ovaj sve te navodi da ga moraš pratiti. وترى نفسك صغيرا أمامه I vidiš sebe malim pred njim, jednostavno ovaj, taj čovjek je u očima tvoji velik. I poželiš da budeš isti kao on. Ovo je najbolja dava drugima. Da čovjek koga ti sada hoš da pozivaš, da ga već raspremio, pripremio, da on poželi da bude da bude kao ti. Ida yaqulu Allah ta'ala inna alladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Jer kaže Allah Đelešanuhu, oni koji vjeruju i čine dobra djela, milostivi će im dati, znači, ljubav. Da će da budu, znači, zavoljeni. أي سيجعل في قلوب الناس لهم ود ومحبة Znači da će Allah žanu u srcima ljudi da vole tu osobu. لكن كثرة الكلام خصوصا مع عدم التطبيق المقابل ينزعج فين ما أريد A puno pričanja znači gdje sam sebe ovaj, stavljaš u kontradiktornost jedno pričaš, onda ljudi kažu, vidiš šta, ti si to fino rekao, još samo kad bi to našli kod tebe da ima, ovaj, tako da to onda ne ostavlja, ljudi kažu, dosadio se živio, gdje se gasiš, جاء وفد أو ركب معهم امرأة إلى المدينة وكانوا مشركين من البادية Došla je skupina jedna u Medinu od nevjernika, a sa njom je, a sa njim je bila, a sa njom je bila znači jedna žena. وكان نبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة في طائفة النخل يعني خارج المدينة A poslanik Ali Sratu Sanam je bio u predgrađu Medine u palminom, zna- u palminoj bašti. وكان وحده Sam je bio. فرأى عندهم حصان فأعجبه Pa je vidio kod njih konja, lijepog konja, pa ga je zadivio taj konj. فقال أتبيعون الحصان Pa je rekao, hoćete li prodat konja? قالوا بلى بكم واتفق معهم على ثمن Rekli su, nije, nema, nema smetnje, pa su se dogovorili oko cijene. فأخذ الحصان ووعدهم أن يوفيهم الثمن إذا دخلوا المدينة Pa je uzeo konja, a rekao da ću vam, znači, ovaj, isplatit ću vam kada, kada, se vrat, kada uđemo u, u centar Medine, jel, gdje je poslanikova kuća. فأعطوه الحصان Pa smo dali konja. وبعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بالحصان حدثوا قالوا أعطينا الرجل الحصان ومن يقول أنه سيوفي الثمن إنهم بدأوا يتساءلون Aha. بينهم يعني Pa kad je otišao poslanik da sam uzeo konja i otišao, onda su oni onako između se počeli razgovarati, kada mi čovjeku dali smo konja, a šta je garancija da će nam čovjek splatiti? فقالت المرأة قالت والله إن وجهه ليس بوجه كذاب Pa je progovorila žena. Kaže, tako mi Allaha, njegovo lice nije lice lažova. فالشاهد يعني أنه المؤمن يبان من وجهه من هيئته من سمته فيؤثر حتى في قلوب المشركين Pa znači vjernik svojim licem, svojim znači ljepotom govora ovaj e, izgleda znači čak postane ovaj drag i prihvatljiv i nevjernicima. Znači ostavlja traga čak na njih. يجب أن تحبوا بعضكم Znači treba da volite jedni druge وأن تؤمن بما جاء في الكتاب والسنة وتتمسك به ولو انفلت الناس من حولك i da se držiš znači onoga što je u Kur'anu i sunnetu čvrsto bez obzira ako ljudi se odmiču od tebe. هكذا تنجو من الفتن وهكذا تثبت على الحق Ovako ćeš se znači sačuvati od iskušenja i ustabiliti na istini. لأنه بحبك لأخيك ستجد من يعينك Jer ako ti znači budeš volio svoga brata, naćeš onoga ko će te pomoći u tome. وبتمسكك ب- بالكتاب والسنة ستجد إن الله يعينك A tvoje čvrsto držanje za Kur'an i sunnet, naćeš da će te Allah pomoći. وجرب هذا وانظر من حولك يفتن وأنت تبقى مع- معتصم بالكتاب والسنة Pa probaj ovaj recept, pa ćeš vidjeti kako ljudi oko tebe, znači, što mi kažemo, zglajzavaju koji ne idu ovim putem, a ti stabilan. ويجب أن تملأ بالعلم لأنه إذا أردت أن تبين للناس الحق يجب أن يكون عندك علم Dalje treba da se, znači, puniš znanjem, jer trebaš ljudima dostaviti, a to ne ide bez znanja. Še kaže, ja sam puno pričao, pa ja mislim da ste razumili šta ti okazati. Hajde, bude zadnje pitanje. Pete, ko te slovenac? Hajde. Kako postupati sa roditeljima koji, koji su nevjerniki i su žestoko protiv tebi? U smislu, u smislu da a, koliko puta je treba da, da, im, da im dolaziš e, e, jer nisi već kod Što nam gasi, svjetliš mini, zaska se dođe. Aha. Ha? Pa, slabo mi vidimo. Malo prije smo rekli, smo gledali da očuvamo vid, trudimo se. Jesem ah lennehu esleme hadithen. يعني كيف يعامل وهم يعني يعادونه <clears throat> يعني بأسلوب لا يوصف وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا يعني إذا مرض يعينه إذا احتاج يعطيه يخدمه يطبخ له يجلب له الماء هذا المعروف للوالدين Znači, postupit ćemo pro, pro, prema njima onako kako oni imaju zagarantovana svoja, znači, roditeljska prava. Znači, ako od tebe traže da činiš nevjerstvo Allahu Đelešanu, tad im se ne odazivaš. Ali prema njima se lijepo obhodiš, traži da im skuhaš ranu, skuhaš, da ih obiđeš kad su bolesni, obiđeš, da im pomogneš, dadneš im tajni kod da mogu da se para. Ovaj, malo sutra, jel? Teško to ide. Ovaj, uglavnom, znači, da im dadneš ona prava koja oni, znači, imaju kao roditelji, a da im se ne pokoravaš onome gdje oni, znači, ovaj, izražavaju neprijateljstvo i nepokorist. To je općenito zato što tako u stvari. Ovo je kratko. Hajde. Znači, vitr namaz, tri, tri rečata kad se kladne. Je li dozvoljeno bez prvog tešehuda? Ono, sastavi tri rečata. Bez prvog tešehuda, samo zadnji tešehud. Jer slat le vitr, le usalla insan, ثلاث تركات فلا يعني يجلس جلوس التشهد يصلي ثلاث ركعات على طول ويجلس يعني يجلس على الركعة الأخيرة لا هو ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر تسعة اثنين اثنين اثنين ويجلس في الأخيرة ثم يقوم للتاسعة ويسلم لكن الذي ثبت أكثر شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالركعة الثانية ويسلم أما بهذه الطريقة ما وردت أبدا لا وردت أنه يدرج الركعات يعني يصليها هكذا يصلي مثلا خمسة يصلي اثنين اثنين اثنين بعدين واحد يسلم بعدين يأتي بواحد لكن هو يسأل بالضبط يعني ثلاث ركعات منفصلة يعني مع بعض ما عندي علم Znači, ovaj vid došlo je, znači, da je poslanik da sam klanjao devet rakijata, dva, dva, dva, dva, onda na kraju jedan ili pet rakijata, dva, dva, pa onda jedan. Ovaj oblik njemu nije poznat da nešto ima od predaja, da je baš klanjao, klanjao, znači, puno puta je klanjao dva rakijata i onda ustao još jedan rakijat. Ali da je tri rakijata, znači, klanjao, a samo imao jedno sjedenje, to jeste zadnje, njemu nije poznat. Znači, pa <clears throat> dva pa jedan može, to je sve u redu, to je, to je najviše što radi po sam. A kurut ovaj, jel prije rukoje, posle rukoje? Ali čekaj, smo završili svoj ti spitu za tri rekiata, sjednije sjedenje, je tako? Ja, ja. To je, znači, bila sada ovaj pitanje da razjasnimo njemu ovaj oblik nema za njega dokaz. Ni, ni, ni, ne, on ne se ne mene sjeti nekog dokaza ima. Ja. طيب شرقت الشمس وارتفعت Je li izašlo sunce? كم ساعة تشرق؟ Koje vrijeme izlazi sunce? E, yani, fat nas sat. Znači idemo malo na hađi na umru i onda svako svoj šatar. الله يبارك فيك وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي نشكي رأي